ta bosque emata ho tauros he bus kai homoskos tri homesi amphias dontai ho krios ho ectomias he ois to probaton meta tu arniu erion ferusi ho tragos meta tes aigos kai tu erifu pocus echusi kai erungus hoi choiroi meta ton titzeuson huon haitas echusin alluc kerata diceloi de eisin hos kai ekeina kakeina